El que come o repite, con ella imposible que me quite. Como le fallaron esta puesta para el desquite. Ella es de control de acceso, pero me dio el people Estuvo conmigo todo el weekend. Piensan que ya no estoy contigo, porque yo no la sigo, la y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigos. Mientras se mantenga escondido. Que somos más que amigos, que nunca nos comimos. Pero nos devoramos y cada cual por su camino. Se está del fino, las copas de vino. Más nadie intervino. Dije, llega al lugar que por primera vez nos vimos. Descifré su punto débil. Pensó que yo era divino. En la cama somos uno, en la calle nos dividimos. Ojalá se le multiplique lo que nos desea ni seven, De nadie le cuento las cosas que suceden. Ella va por encima, ella nunca retrocede. los que digan lo que quieran. Yo tranquilo me la como en silencio. Contigo ninguno puede inventar. Estoy al tanto para que se ponga menso. Piensan que ya no estoy contigo. Porque yo no la sigo, la llamo, no le escribo. Y si supieran las cosas que hacemos cuando Y sabe bien que está comible y que a mí me apetece. Y es la que incita a los hombres al lío meterse. Con sus ojos hazel, se despila con laser. Siempre que la veo en la disco conmigo amanece. Y sabe bien que está comible y que a mí me apetece. Y es la que incita a los hombres al lío meterse. Piensan que ya no estoy contigo. Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo. Y si supieran las cosas que hacemos the deal.